ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo gukurikira no makuru hace kuri radio isanganiro mu buhinga bw'ivyuma hari François Kimana amakuru ndabashikiriza agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura buragabisha abanyagisagara batariko barubahiriza ingingo zo kwikingira ikiza ca COVID-19 umukuru w'igisagara avuga ko bagiye gusuzuma ko nk'imbere y'amaduka hose hariho indobo irimwo amazi n'isabuni yo gukaraba muri makuru turababwira uko ugwaruka agomba komine ya bugendana na gihogazi rubona ibijyanye n'amabi yashikiye Burundi hagati umukuru w'umugwi severi ujeje ukuri no kunywanisha ubahamagarira gukurikira na ibikorwa by'uwo mugwi kugira bamenye kahise igihugu cyagiye kiracamwo muri bucanandi y'inkino naho tuza kubayagira ingene hatunganywa inkino mpuzamakungu za jeux olympique mu mpera zano makuru mukanya kanya n'ido n'ido dasubiye kubaramutsa impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya kongo iharanira intwaro rusange mu karere ka uvira zeruka gukugwa mu ikambi y'impunzi y'irusenda bajyanwa mu ikambi Kavimvira bavuga ko babayeho mu buzima butoroshe kuronka ibyo bafungura ngo ni ikibazo bagasaba gutahukanwa mu gihugu cyabo cy'amavukiro mu buyobozi bujeje gutahukana impunzi no kuzishikana mu byabo bavuga ko icyo kibazo bakizi kandi ko bariko bararaba ingene bugitorera umuti n'inkuru tubaza Jerome Hakizimana hano ntibadufata nabi sana sana oya ntibatugaburira inzara iratwishe ntibatugaburira imisarani ntayo turi hanze ntayo turihisha tukaja ku matanganika abandi nabo bakamenya ukuntu bimbutu bihisha mu gashamba gatoyi uko niko kibayeho bagasaba gutahukanwa mu gihugu cabo cy’amavukiro gutyo ngo ngo banegere imiryango yabo dusabye gutaha muhira cyangwa twakwegera imiryango y'iwacu mu buyobozi bujejwe gutahukana impunzi no kuzishikana mu byabo buri mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo buri mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo umutekano bamenyesha ko icyo kibazo bakimenye ndetse bariko baranagikurikirana eh, amakuru twarayumvise duca turahamagara abasanzwe bajejwe byo gutahukana impunzi bo muri Kongo turavugana kuko twama turiko turavugana turababaza cababitumye baradusigurira eh, baratubwira ko rusenda ubuzima butu hatoroshe kandi hasa hameze nabi ariko turaheza turabasaba ko bogira icyo bakoze kugira abo barundi bose bifuza gutaha batahukanwe mu mahoro n'umutekano ivyo rero barabitwemereye baratwemereye ko bagiye gukora uko bashoboye kose kugira babatahukane byihuta kugira bashike mu gihugu cyabo amahoro Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru muri ubwo buyobozi ashikiriza ko bategekanya kugira inama vuba kugira ngo batorere umuti bibazo mwene ivyo igikorwa cyo gutahukana impunzi ni igikorwa gica bita mu mwumvikano w'inyabutatu ni ukuvuga igihugu bahungiyemo ishyirahamwe mpuzamakungu HCR hamwe n'igihugu bavukiyemwo igihugu kizobakira ubu rero tugiye kuzotunganya iyo nama nyabutatu kugira ngo tuvugane ibibazo byose bikijya nino ibibazo bihari kugira ngo abarundi bahungiye mu ico gihugu cya Kongo boroherezwe gutaha kandi batahe bwa vuba izo mpunzi z'abarundi zajanwe muri iyo kambi ya Kavimvira bakaba baharugwa mu ijana na mirongo ine na batandatu nk'uko bonyene babyivugira. Murakoze Jerome Hakizimana ubuyobozi bw'igisagara cya Bujumbura busaba abanyagisagara n'abahakorera kubahiriza ingingo zafashwe zo kwikingira ikiza cya Covid 19 yabishikirije kuri uyu wa gatandatu mukuru w'igisagara igihe hariko harahimbazwa umunsi mukuru wa commune Jimmy Hatungimana akavuga ko abadashaka kubahiriza ingingo zafashwe bagiye gufatirwa ibihano Igipolisi kizodufasha uwo wese atazoba afise akadobo imbere ya shopu yiwe cyangwa butike imbere y'urupangu rwiwe n'isabuni uyu muntu tuzomutangisha amafaranga menshi menshi arengeye anayo umuntu azoza kwivuza kandi ibyo rero ndabivuze nshimikiye cyane rwose ko na mu mabisi amabisi kurira muri bisi utegereza kuba wakaravye nyene bisi azoba afise ako kantu kugira ngo abantu bongere ivyo bakoze bikura umucafu iyo ngingo tutegereza kuyishimikira cyane rwose kugira ngo abenegihugu tubakingire ubutazogomba kubigira iyo shope yiwe turayugara aho rero tubyumvikane neza ndabisubiyemo tubyumvikane neza mu makuru ajyanye n'inkino gutunganya gushasha amategeko agenga ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball no gushiraho amategeko yo guhanahana abakinnyi ni bimwe mu byihutirwa bigiye kurangurwa muri iryo shyirahamwe byashyikirijwe na jean paul manirakiza yatowe kuri w'imana ngo arongore ishyirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball mu burundi febabu mu mfunyafunyo y'igifaransa nayo lidiyansekere yari yaseruka ishyirahamwe mpuzamakungu ya basiketibolo basketball FIBA hasaba bigeme kumenya uruhara bafise mu iterambere ry'ugo rukino hanyuma bagwijukire n'inkuru tubaza Etienne Manirakiza turabemereye ko tuzokorana cyane ku bw'inyungu z'iterambere za basketball uyu ni apotre jean paul manirakiza aramutse ushyira mu rukino rw'umupira w'amaboko basketball mu burundi febabu inyuma yo gutorwa kuri uwimana amenyesha ko hagiye gushyirwaho amategeko agenga iryo shyirahamwe vuba mbere ari iminsi cumi n'itanu iri imbere aho tuzoba turiko turategura amakomisiyo kugira ngo tuyashikirize assemblée générale rajya amasosiyasiyo nyene yadutoye turagiye gutegura ikintu bita statut du joueur ni ukuvuga ngo ubu nta mukinyi n'umwe azosokina basketball adafise contrat na club akinamo nicyo ni cambere cihutirwa ikigira kabiri nuko tugiye gutegura cane yo kwita amategeko ko ajyanye n'ibihe bigezweho kugira ngo haboneke abakinnyi bakwije amategeko au niveau international nayo Lydia Nsekera arongoye ishyirahamwe rihuza inkino mu Burundi Seno akaba yari yaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu rya basketball ku isi FIBA arashima intambwe yatewe muri iryo shyirahamwe agasaba bigeme kwijukira urwo rukino kugira baruteze imbere il le sport féminin bamenya ikibanza bafise muri sport en general kuko siporo zose zirimo abagabo inyifato y'abakenyezi bari muri siporo niyo ituma abagabo bari muri siporo batabagirira konfiyanse ibyo nama nabivuze ahantu hose nca si mu burundi gusa nta wundi mwanya umuntu azosubira kuvuga imbere y'abaperezida b'amasosiyasiyo imbere ya mwese nabibuze kuko ikibazo cya siporo femine kiragora ni ukubwifata neza mugabo bivuye ku bakenyezi bayubahe Samuel umuyobozi mukuru ajejwe inkino mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo inkino asaba indongozi shasha za Febabu ejo guca tubasaba sitati de twarayisabye yuko mu bushinganganji ariko mu byo mfise imbere yanje nta basiketi nigera mbonamo apotre jean paul Akiza yari yitoje wenyine akaba agiye kurongora ishyirahamwe ry'urukino rw'amaboko basketball mu burundi febabu mu kiringo cy'imyaka ine inama isumba ingimba turabandanya n'ano makuru twabateguriye ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu mu gisata cy'ubutungane bunywanisha urwaruka rwo mu makomine ya gihogazi na bugendana za karusi na gitega ngo rubwirwa ugutandukanye ibijyanye n'amabi yashikiye Burundi muri kahise mu gihe hari ababwirwa ko hishwa abahutu abandi babona ko hishwa abatutsi cyangwa amoko yose umwe wese arabya aho aherereye abajeje intwaro babahimiriza kubana neza mu mahoro ni elini tubaza n'ibigira ntituzosubira guteza imvururu mu gihugu ingwano dusubizanye hamwe atangwa ntizokigera isubira mu burundi tubeho neza umwigeme wo mu kigwati cy'abaterejwe izabi bugenda nawe avuga ko iby'ubwicanyi bwahitanye ubundi bwoko atabyazi ku bwiwe hishwa abatutsi musitanteri wa komine gihogazi yemeza ko mu manama akoreshwa ashingira ku kunywanisha abarundi nk'uko bishikirizwa na frederico ndikiminwe nicyo gituma mu manama dukoresha ku mitumba itandukanye tumenyesha bene gihugu yuko aho igihugu caciye yaba uwabuze muri iyo myaka yose ategerezwa kubirengera mbere ndetse agatahura neza yuko kubana neza mu mahoro ari ariyo soko y'iterambere ko ibyabaye atawe byose amazi kubera ko twabikwegewemwo kumbure n'abandi bantu bari bafise izindi nyungu zabo mugatari inyungu z'igihugu karatari inyungu z'abenegihugu naho biruko ubwo rwaruka ruhuriza ku bijanye no gusubiza hamwe kugira ibyabaye ntibize bisubire kuba Rakoze ni bere mugwi ujejo kuvugana ukuri no kunywanisha barundi severe bahamagarira ubwo rwaruka gukurikira ibikorwa by'uwo mugwi kugira bamenye ukuri kuri kahise kabi uburundi bwaciyemwo Pierre Claver ndayicariye arongoye Severe avuga ko hari ukuri abavyeyi bagiye barahisha abana babo urwaruka rukiri ruto rufise amayira abiri yo kumenya ukuri inzira ya mbere ni yo gukurikira ibyo tukora bakavyumva bakavyigishwa bagasiguza bagasiguza abakuze bagasiguza mu gwisevere natwe tukagerageza kwigisha tubishije mu nama zitandukanye urugwaruka rukiri ruto novuga nti bize kumenya kahise kabi kazingamitse igihugu kakatuza amahoro kakatuza iterambere umuntu akiri muto akuze yigishwa akahise kabi akakigishwa neza akigishwa kubana nabo badasangiye ibyiyumviro bya politike ubwoko neza akura ari umugabo ashitse cyangwa umukenyezi ashitse akunda igihugu yubaha agateka kazina muntu kandi ibi by'amoko n'imiryango abishira kure cyane icyo dusangiye n'igihugu ubwoko bwoko nta n'umwe abutora imbere yo kuvuka umuryango nta n'umwe awutora imbere yo kuvuka ubwo rwaruka rero ni kwigisha inyigisho z'amahoro inyigisho zo kubana inyigisho zo kunwanisha abarundi twumve ko twese turi abarundi dusangiye igihugu ibyo abakuru babo cyangwa ababyeyi babo bakoze bibi bibe akahise katibagirwa mugabo kigisha buraca bugacana ayandi mu n'inkino inkino mpuzamakungu za Jeux Olympique zitunganywa mu kiringo c'imyaka ine zikitabirwa n'ibihugu bitandukanye byo ku isi yose Veniste Niyongabo arongoye ishyirahamwe rihurikiyemo abanonotsi b'abarundi bamaze kwitabira izo nkino amenyesha ko zitunganywa mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe n'amahoro hagati y'ibihugu byitabira ayo mahiganwa mpuzamakungu idoni idoni muri ino bucana yandi y'inkino twateguriwe na Jean Marie Vianney kumana. Ibendera ry'umuryango w'inkino mpuzamakungu za Jeux Olympique rigizwe n'imizingi itanu umuzingi umwe wese ukaba userukira umugabane umwe mu migabane itanu igize isi bisigurwa na Venice Reniyongabo arongoye ishyirahamwe rihurikiyemo abanonotsi b'abarundi bamaze kwitabira izo nkino mpuzamakungu za Jeux Olympique inkino za Jeux Olympique nagomba bisigure gato ico bivuga murazi yuko cyane cyane muravye idarapo iserukira umuryango wa international olympique igizwe n'imizingi itanu umuzingi wose userukira ikontina hariho kontina ya afurika ikontina y'abanyaburaya ikontina y'abanyamerika ikontina yo muri oseyani na kontina yo muri azi rero muri imizingi nta darapo n'imwe yo ku isi yose idafise ikurere biri mu ry'amizingi ya ano olympic inkino mpuzamakungu za jeux olympique zitunganywa mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro hagati y'abanonotsi n'abarorera bene izo nkino baba ku isi yose l'olympisme ari ikintu ca bose ari ikintu c'amahoro muri village olympique haba harimwo abantu baba muri aya na navuze haba harimwo abantu ama amahorigiyo yose haba harimwo abantu barimwo hanyuma mugizi ya Olympic ya kabiri urindira imyaka munane rero n'ikintu kintu eh, aba sportife bagobogira medali Olympic ni gikomeye cyane nubwo biruko ikiza cya covid cumi 19 cyaratumye inkino za jezo Olympique z'uno mwaka zitagenda neza kuko abanonotsi bakina atabarorerezi baje kubashyigikira ivyo ngo biraca intege abanonotsi nkuko Niyo Niyongabo abandanya abishikiriza uyu mwaka hariho abatlete benshi bamwe bamwe bavuze ati ntibagenda kubera ibintu bya covid covid muri Japo biragoye kuko ku matete kugira Jeux Olympique udafise abakoraba je ndavyibuka igena itsinda Jeux Olympique Atlanta hariho abantu barenga ibihumbi mirongo umunani ku kibuga hanyuma n'abari ku mateleviziyo bose uno munsi kwiruka wirorera ni Jeux Olympique zitoroshe cane ni Jeux Olympique abatlete uravye amakontororo yose abaho guhera imbere yo gufata indege ushitse hariya ugasubira ugafata iyindi makontorore muri village kugira uje muri antre guverinoma hanyuma ugaruke ariko icyo naho nyene ni ikintu ciza cerekana yuko nta kintu na kimwe gishoboka guhagarika siporo muri bucana yandi inkino izokurikira Veniste Niyongabo azodusigurira ku kamaro k'inkino za Jezo Olympique hamwe n'ibisabwa kugira abanonotsi bemererwe kwitabira izo nkino amakuru yo mu makungu mbere yuko dusozera n'amakuru tubabwira avugwa mu gihugu cya tunisiya aho icyo gihugu cyatanze ku munsi wa gatandatu inshansho zirenga ibihumbi amajana atanu zikiza cha COVID-19 mu ntumbero yo kugabanya umurindi wo kwandura ukutihutira gufata ingingo zijanye no gukinga ico kiza bikaba byatumye haba imigumuko muri ico gihugu aho n'umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo yo gukura umushikiranganje wa mbere ico gihugu gifisa abanyagihugu baharugwa ku miliyoni 11 ubu nico kivugwa ko gifise ibitigiri vyinshi by'abariko barapfa bahitanywe na COVID-19 bakoresheje imfashanyo z'incanco ziriko zirashikanwa muri ico gihugu ca Tunisia indongozi zizera ko zizoshika hagati mu kwezi kw'icumi ibitigira bishika ku mirongo 50 kwijana by'abanyagihugu byashoboye kuronswa izo ncanco ni hano amakuru twari twabateguriye kuri uno mutaga duce tuyasozerera shimire mwebwe mwese mwashoboye kudukurikirana François Kimana yari mu buhinga bw'ivyuma